الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masiku ya karibuni tulipokea taarifa ya kifo cha Abu Muawi Hassan Awadh mara nyingi huwa anamtaja na kwa munasaba wa kifo chake kuna ambao wamezungumza kitoa tazia kitoa pole kwa sababu ya kifo cha Abu Muawiya Allah amrehemu amsamehe amghufurie yeye na sisi pia na wapo ambao walizungumza kwa maana ya kutoa taalik na comment kwamba hali yake ni kadhaa na kadhaa na kadhaa ambao ni upande wetu sisi masalafu wakiona kwamba Abu Muawiya ndio mawqif ya masalafu kwamba amekufa lakini hakuwa kwenye jada hakuwa kwenye jada Allah amsamehe amghufurie amrehemu sababu yeye ni muislamu <clears throat> baada ya haya yalojiri walizungumza baadhi ya watu baadhi ya maduati upande wake yeye walizungumza kama vile Abu Zagari kutoka Unguja huko Abu Musab anajiita Tanzani Haruna Rashi huyu kwa Mombasa Muhammad Bacho pia huyu mara nyingi naye huwa hajulikani waishawahi kushirikiana na Abu Muawiya kwenye dawa lakini walikuja pia wakatengana lakini sasa hivi naona pia anamfanyia difaa anamfanyia difaa anamtetea sasa hivi kama vile jamaa yake mimi nikaandika makala nilizipatia kichwa cha habari kwa maana ya as-sawaiqul muhriqa li Muhammad Bacho wafaqahu Allah Ta'ala at-taihu 'anil haqq ah, kichwa cha habari hiki mimi sikukipatia tarjama lakini ilitokea baadhi ya vijana ambao wanasimamia baadhi ya majumuati zetu wakatoa tarjama ya Kiswahili ya maudhui hii baadaye kuja kugundua ilitokea makosa katika tarjama walioweka afana Allah wa iyahum lakini maana sahihi ni kwamba as sawaiq al-muhriqa sawaq ni radi mtumia maulama kusema radi kama ulivyotaja baadhi ya ulama kina al ah, raghib Al-Asfahani rahimahullah kwa maana radi zenye kuunguza shubha za Muhammad bacho Allah muwafikishe yeye na sisi aliyepotea kuiona njia ya sawa njia ya haki nimetoa kitu cha habari kwa munasaba huu kwa maelezo haya kwa sababu tofahamu katika historia ya dawa yake Muhammad Bacho ni mtu ambaye hajulikani yani haeleweki yuko kwenye yani yuko kwenye njia gani leo yuko na hawa leo yuko na hawa mara amewaunga mkono masalafi mara amewakataa sasa hivi yuko na barahiani ala kulli ni mtu ambaye haeleweki na haieleweki manhaji yake na maneno yake ni maneno yenye kujigonga gonga mara amekariri maneno haya mara ameunga mkono maneno haya kama alivyosema eh, baadhi ya salaf inna dhalala haqa dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif dhalala haqqi dhalala ni mtu kuyakataa yale ambayo ulikuwa unayapinga au kuyapinga ulikuwa ukikubali mtu akitaka kufahamu iko kwenye dhalala ni kufika mahala yeye anayakubali aliyoyakataa au laksi sasa yeye ana tabia hiyo Allah muwafikisha muongoze na amthibitishe kwenye haki baada ya kumuongoza sasa alitoa sauti hivi karibuni na yeye akitoa mchango wake kwenye kumfanyia difai uh, ustadhi wake Abu Muawiya alitoa kalima ambayo ndani yake alitaja masuala sita akielekeza kwa Sheikh Al-Fadhil eh, Ibn fadhil Qasim ibn Mafuta ibn Qasim yeye anataka kuzungumza na Sheikh Qasim lakini maswali yanawahusu masalafi umuman kwa hiyo tukaona sisi ni kumfanyia majawabu yeye kwa sababu zungumza inafungamana na dawa na maduati kwa nini yeye amuhusishe tu Abul Fadhil bali sitosema shekhe yeye asihangaike na kijana huyu kijana ambaye yani hana haja kujibiwa na mashehe zetu tajibiwa na vijana wenzake akaifungua kalima yake hiyo aliodai kwamba ana maswali magumu maswali mekundu kumpelekea Sheikh Abdul Fadhil amefungua kalima yake na maneno ya Sheikh Al-Allama Ibn Barjas rahimahullah kwenye kitabu cha Buhuth Nadwa akataja maneno waqad bulina fi hadhi al-azmina bi ba'd al-muntasibina ila salafiyya mimman yahuluna fi al hukm 'ala an-nas bil bid'ah ila akhir ma dhakar maana ni kwamba akisema tumepewa mitihani maneno maana ya maneno ya shekha asema tumepewa mitihani kwenye zama hizi kwa baadhi ya wanaojinasibisha na salafia tumepewa mitihani na baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na asalafia ambao wanaghulu wanavuka mipaka kwenye kadhia ya kuwahukumu watu kwa bid'ah baada ya kuyataja haya maneno akasema leo imefika mahali yani akatoa maelezo hayo kwamba yani sasa hivi mtu akiulizwa wasemaje kuhusu fulani mubtadi kwa maana yeye haya maneno nazala wala salafiyin ameteremsha haya maneno kwa masalafi kwa maana masalafi wamekuwa na tabia wakiulizwa kuhusu fulani ni ipi hukumu yake ni ipi hali yake fulani mubtadi aha ni ipi hali ya fulani fulani hizbi aha wasemaje kuhusu fulani hizbi akasema wamepetuka mipaka ya akhi masalafi maana yake masalafi wamepetuka mipaka kwenye kuwahizibisha na kuwabidiisha watu sasa haya maneno sisi tunaona kuyatolea ubainifu ufuatao kwanza kubainisha muradi wa Sheikh rahimahullah ibn Barjas ibn alim salafi sunni kubainisha muradi wake kwa maneno haya na makusudio ya haya maneno ambayo yeye maneno haya ameyafanya ni yenye kuwahusu masalafu kwamba masalafu wamefanya ghulu kwenye atabidi na mpaka imefika mahala mwishoni kule itakuja kadhia nitakuja kuitaja kusema kwamba masalafi wao ni masalafia jadida kwa sababu wamefanya ghuluu kwenye kuwahukumu watu kwa bid'a na mara nyingi wanakariri kwamba sababu ya wao kuwaita masalafu ni masalafi ya jadida ni kwa sababu masalafi wao wanafanya rad wanafanya rudud na tahdhir kwa mukhalifin wao wanaona huu mlango ni mpana mtu kufanya mukhalafa mmoja miwili haimtoi mtu kwenye manhaj kinyume na walivyokariri maulama wa aqida Eh, salafia na manhaj salafi ulivyo karibu tofauti kwa sababu wao wanaona mtu akikhalifu manhaj akikhalifu msingi au misingi au anatoka kwenye njia ya sawa ikiwa anafahamu na amebainishiwa na hii fikra haijaanza kwao tutakuja kubainisha inshallah imeanza huko kina Abdurrahman ibn Abdul Khaliq na wamesimama mashaikh alkibar wamewafanyia rududi wao ina Sheikh Rabii na wengine alhasil ni kwamba sitosema la shakka hapana shaka anna salafa wa immatul huda hapana shaka juu ya kwamba salaf na maimamu wa alhuda baada ya salaf walikuwa wakiwabidiisha watu kwa sababu ya mukhalafa wa njia ya salaf na manhaj ya salaf hapana shaka juu ya hili lilikuwepo tangu zamani na mpaka sasa hivi na hapo katikati kuanzia wakati wa salaf yani salafu salih na wakati wa aima alhuda na wakati wetu sisi suala la kubidiishwa watu kwa sababu ya kukhalifu manhaji kukhalifu njia ya salaf na misingi ya dawa salafia ni jambo ambalo lilikuwepo kwanza hili tulifahamu ili kufahamu maneno ya Sheikh bin Barjas alayhi rahmatullahi ta'ala yanayoashiria kwamba hilo lilikuwepo nitaja maneno ya ulama wakitaja maana ya Ah, misingi ya dawa au misingi ya ahli sunna usulu sunna misingi ya sunna au misingi ya dawa salafia nini maana yake nilitaja hili ili pia kulifahamisha hili jambo kwamba kumbe lilikuwepo na sisi si wa mwanzo hili jambo halijazaliwa leo hawajalizaa masalafi kama inavyodhihirishwa na baadhi ya maduati akiwemo yeye Muhammad Batu kwa hiyo nitazungumza kwa usulubu tofauti vile nilivyozungumza kule kwenye makalati nitazungumza kwa usulubu tofauti kwa sababu lengo ni kumfahamisha yeye wafakahu Allah ta'ala nitaje maneno ibn Battah rahimahullah ta'ala al-Ubkuri kwenye al-Ibana alipokuwa akianza kutaja misingi ya ahli sunna asema wa nahnu dhakirun sharh as wa wasfiha wa ma hiya min nafsiha wa ma alladhi idha tamassaka bihi al-'abdu ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفها أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ ما ya maneno ni kwamba anasema ibn Battah بطة tutataja sharh ya sunna يعني ما kuhusu masala مسألة اعتقاد na wasfa wake tutataja wasfa wake pia wama hiya min nafsiha na tutataja pia hayo mambo na yale ambayo mtu akishikamana nayo mja akishikamana nayo tutayataja yale ambayo mja akishikamana nayo na akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo mambo na hiyo misingi ataitwa ni katika ahli sunna na atastahiki kuingia kwenye jumla ya ahli sunna lakini kipindi ambacho atakhalifu hapa ndio nakusudia hapa kipindi ambacho yeye atakhalifu kuikhalifu hiyo misingi ya ahli sunna na dawa yao au shay'an minhu au akakhalifu chochote katika hiyo misingi wewe si lazima kama unaosema ansari sunna kama yeye bacho na wenzake na barahiana wengine wasema kwamba <clears throat> mukhalafa mmoja tu mumtoa mtu kwenye manhaji kwa mfano Yasini Makumba ni moja katika sala sunna tudai kufanya naye munadhara na tudai kumfanyia pia rudud kwa muuliza maswali kwani nyinyi ansari sunna ili mtu atoke kwenye manhaji salafi yatakikana awe amekhalifu misingi mingapi kwa sababu tulimtajia ni khalafat ya Salim Barahiani wafaqahu Allah ta'ala lakini akasema ah kwani hii mikhalafa ya yatosha ya, ya kumtoa kwenye kwenye manhaji hapana sasa sisi mara nyingi tuwauliza kwani nyinyi atakaa na mtu akhalifu misingi mingapi ndio atoke kwenye manhaji salafi sasa ni jambo muhimu sana salafi nakana alifahamu je lazima yani akhalifu misingi mingapi ndio atoke kwenye manhaji salafi kwa sababu wao hata ukitaja mikhalafa kumi ya mtu bado hawambidiishi lakini je ni sawa sisi tuna majawabu sisi masalafu tuna majawabu majawabu ni kama ifuatavyo al-allama al-imam ibn battah al-ubkari ibn battah al-ubkari rahimahullah yeye anasema wama in khalafahu na kipindi ambacho mtu atakhalifu misingi ya dawa au shay'an minhu au chochote katika hiyo misingi hata msingi mmoja dakhala fi jumlati man ibna ataingia kwenye jumla ya wale tuliowaibisha yani wale ambao tumewakosoa wa dhakarnahu na kwenye yale ambayo tumeyatahadharisha tumeyatoa tumeyataja na tukawahudhira minhu na katika wale waliotahadharishwa min ahli albidai wazair ataingia katika hao watu wa bid'a na zair kwa hiyo si lazima mtu akhalifu misingi labda kumi ishirini hata mmoja lakini jambo muhimu na manati kwa maneno yetu ni kwamba suala la kubidiishwa watu kwa sababu ya kukhalifu misingi ya dawa ni jambo ambalo lilikuwepo tangu wakati wa salafu sal wakati wa imma na sasa hivi al-Imam Abu Amri Uthman ash-Shahrazuri Abu Umar au Abu Amri Uthman ash-Shahrazuri rahimahullah ka imma Shafi'iyya أقران الإمام البيهقي الصابوني أنا سيما قد كتاب تاكت أصول الدين جماعة أصول an-najiya ahlaha au أهلها anasema nimekusanya misingi ya sunna ambayo atafaulu na ataokoka yule atakayeshikamana nayo nimekusanya misingi ya sunna ataokoka yule ambaye atashikamana na misingi hiyo atafaulu walati la yasaul jahilu nukraha tena haipasi kwa mtu mjinga kuikataa kupinga misingi hiyo wala alalim jahlaha wala haifai kwa alim kuwa ana jahli haifai kwa jahil eh, haifai kwa alim jahlwa kuwa ni mjinga na misingi hiyo yani ni jambo la ajabu ni jambo la ajabu alim daian akawa hajui misingi ya dawa salafia waman salaka ghairaha hapa ni maana shahid na yule ambaye atapita pasipo kwenye hiyo misingi min almasali katika mapito yoyote yale fahuwa fi audiyati albid'i halik huyo atakuwa kwenye mabonde ya bid'a na ameangamia kuonesha kwamba kuna misingi ya dawa salafia atakaye ikhalifu au akakhalifu shay'an minha akakhalifu chochote katika hiyo misingi atakuwa ni katika watu wa bid'ah kadhalika ibn qayyim rahimahullah katika ijtimaa juyush alislamia anasema faslun fima ajma'at alayhi al-umma min umuri ad-diyana min as-sunani allati khilafuha bid'atun wa dhalalun anasema huu ni upambanuzi kuyataja yale ambayo wamekubaliana umma umma umekubaliana katika mambo ya diana mambo ya itikadi na dini katika sunna katika mambo ya itikadi alati khilafuha mambo hayo ambayo kinyume chake ni bid'a na dhalala kwa hiyo mtu akienda kinyume na hayo mambo yaliyotajwa kwenye vitabu vya sunna vya itikadi kinyume chake ni bid'a akienda kinyume ni bid'a yuko kwenye bid'a na dhalala kwa hiyo ikiwa ni hivyo sisi tusema masalafi ikiwa ni hivyo masalafi hawawabidiishi watu isipokuwa kwa dalili lakini pia hawawabidiishi watu kwenye masaili ya amaliyat masaili ya faraiya, masaili ya fiqhi alati yasau fiha alkhilaf walijtihad hawawabidiishi watu katika masaili ambayo ni masala ijtihadia, masala ya kifikhi ikishajulikana hilo kwamba kumbe suala la kubidishwa lilikuwepo na tutakuja kuashiria kwamba uh, wako waliobidishwa kwa sababu ya kusuhubiana tu na mtu wa bid'a wako waliobidishwa tangu zama za salaf kwa sababu ya kupinga jambo moja kwenye masala ya itikadi alqadariya walibidishwa na masahaba kwa sababu ya kupinga qadar kadhalika makhawarij na mfano wao kwa hiyo tukishafahamu hili lipo na lilikuwepo basi tasema masalafi masalafi hawa zama hizi masalafi hawa hawawabidiishi watu isipokuwa kwa dalili kama ilivyokuwa pia zamani na kama ilivyokuwa kwa maimamu hawawabidiishi watu isipokuwa kwa dalili lakini pia hawawabidiishi watu kwenye mambo ya kijtihadi masaili ya fiqhi sasa ikiwa maneno ya Sheikh rahimahullah taala Ibn Barja sasema kwamba tumepewa mtihani sasa hivi na vijana au na watu ambao wanafanya ghuluu kwenye tabidii kwenye kuwabidiisha watu twasema wanaofanya ghuluu kwenye tabidii si masalafu bali Sheikh anawakusudia wengine ambao wao yubaddiuna min ghairi dalil wa fi masail ijtihadiyya ambao anawakusudia Sheikh ni wale ambao wanawabidiisha watu pasina ya hujja na dalili pasina ya mukhalafa uliothibiti au wanaobidisha watu kwa sababu ya kukhalifu kwenye masaili ya ijtihadia hao ndio wamefanya ghulu lakini kubidiishwa kwa hujja kwamba fulani amesuhubiana na mtu wa bid'a jambo hili lilikuwepo na ni moja katika adilla za kubidiishwa mtu na takuja kwamba yeye anapotaka kupatetea ni hapa anataka kupatetea hapa na kadhia kubwa yeye ni kumtetea Abu Muawiya ghafara Allahu lahu wa rahimahullah kwa hili lifahamike kwamba tukishafahamu maana ya haya maneno ya Ibn Barjas na vile alivyoyabeba vibaya maneno haya kimakosa wanazala wala salafiyin na akayateremsha maneno kwa masalafi tutagundua kwamba tanzili yake ni tanzili sayya ameteremsha maneno uteremsho mbaya sana kwa masalafi kwa sababu masalafi hakuna walimbidisha pasina ya dalili pasina ya haki kama yupo aliyebidishwa na masalafu kuanzia hao mashaikh anawataja yeye Sheikh Abdul Fadhil na wengine basi awataje alafu wao watataja dalili walizotumia kumbidisha fulani walilahi alhamd hum yubayinuna dhalik wao wanabainisha hilo wala hapana shaka kwenye hilo jambo la pili baada ya kulifahamu hili ni kwamba al-Allama Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala alikuwa akiendelea kuwasifu hawa waliofanya ghuluu kama neno aliyonukuu kwamba shekha aliendelea kuwasifu hao waliofanya ghuluu kwenye tabidii na kuwahukumu watu kwa bid'a ikafika mahala akasema kwamba hawa wanaofanya ghuluu kwenye tabidii wamefanya asli kwa wasiokuwa wao ni bid'a mpaka wabainikiwe na hali zao kwa hiyo shekha akawa anasema hao watu wanaofanya ghuluu ambao si masalafi imma ni haddadiyya na wengineo wanaofanya ghuluu kwenye tabidii imefika mahala wao wanawafanya watu asili yao ni kuwa kwenye bid'a mpaka wabainikiwe na hali zao alafu yeye akasema sasa akasema Muhammad Bacho na hili ni kinyume na asli ndugu yako muislamu unatakiwa uamiliane naye muamala wa tauhidi muamala wa sunna hapa tunapokusudia hapa akatoa maneno kwamba lakini sasa hivi imefika mahala kwa masalafi kabla ya kumjua mtu hali yake na hali yake basi wao wanaanza kuamiliana naye labda muamala fulani kibida anakuuliza hali yake huyu vipi kwa hiyo hawamkubali mpaka waulize hali yake e, vipi huyu hali yake vipi kisha kataja lesh kwa nini jambo hilo liana al-asl bara'atu dhimma bara'atu tuhma kwa sababu asli ni mtu kuepukana na dhimma na tuhuma mpaka ibainike kinyume chake alhasil ni kwamba kwa maneno haya anataka kuwaambia watu masalafi wamefanya ghuluu kwenye tabidii kiasi ambacho wao imefika mahala hawampokei mtu imani dai hasa hasa hitozungumzia upande wa maduati hawampokei mtu kuwa ni dai mpaka waulize hali yake nipi hali ya fulani yukoje huyo mtu hali yake ni ipi kwa wao wanataka kulivunja hili wanataka kuvunja msingi wa kufuatilia hali ya dai fulani kabla ya kufahamu tufahamu amesoma wapi ni sunni au si sunni wataka kuvunja msingi kwa sababu wanafahamu maneno haya yanapelekea kufuatiliwa hali za watu wa bid'a na kujeruhiwa watu kwamba fulani ni mtu wa bid'a si mtu wa sunni kwa sababu wanataka kulipinga hili ndio maana wanajenga misingi hii sasa sisi tutatoa majawabu tusema kwamba al-aslu fil muslimi al-islam asli kwa muislamu ni muislamu asli kwa muislamu ni Uislamu si kwamba asili kwa Muislamu ni Sunni Salafi tukisema hivi hatusemi kwamba huyo Muislamu ni mtu wa bid'a kama asili yake uh, ni Muislamu si Sunni si Salafi hatusemi kwamba ni mtu wa bid'a hatusemi kwamba asili ya mtu ni mtu wa bid'a lakini tunasema asili ya Muislamu ni Muislamu na asili ya Muislamu ni kuwa katika jahala ni kuwa mjinga hafahamu asili ya muislamu ni kuwa mjinga mpaka asome asili ya muislamu ni kutokuwa mwadilifu mpaka ithibiti kwake yeye ni mwadilifu asili ya muislamu ni kutokuwa salafi sunni mpaka ithibiti kwamba yeye ni sunni ni salafi tuulize hali yake ni sunni salafi naam hiyo ndio asili kwa waislamu kwa sababu kusifu kumsifu muislamu kwamba ni sunni salafi ni mwadilifu ni jambo la ziada ni wasfa wa ziada wasema wasfu zaid ni wasfa wa ziada na sisi tutanukuu maneno ya ulama lakini pia ni asili kwa maduati asili yao ni kutokujulikana asili yao ni kutu, ni kutokuwa na elimu mpaka tufahamu kwamba huyu kasoma wapi asili yake ni kutokuwa salafi sunni mpaka tufahamu kwamba yeye amesoma wapi hali yake ni na dawa yake ikoje kwa hapa tunasema sasa ana wasfa wa ziada ni muislamu alafu ni sunni kwa maana yuko kwenye njia ya salafi yuko kwenye tariki salaf niyasoma neno Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametaja maneno kwenye fatawa yake juzuu ya 15 ukurasa 357 lakini kuna maneno yanafanana na haya nitakayotaja kwenye juzuu ya 18 ukurasa wa 179 anasema Sheikh al-Islam wa amma qawlu man yaqulu al-asl في المسلمين العداله فهو باطل ama قولي ya anayesema kwamba al-aslu fi almuslimin asli kwa waislamu ni uadilifu sababu uadilifu ni sifa ziada ni kama usema muislamu ni sunni asili yake kama unasema asili ya waislamu kuamiliana na muamala wa sunna kama ni sunni kwa maana tusiulizie hali yake kama alivyoashiria yeye tusema maneno haya Sheikh Islam anasema maneno haya ni maneno ya batili بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل بل أصل kwa wanadamu wote ni dhulma na jahali ni kuwa ni watu wa dhulma eh, ni watu wenye jahal kutokufahamu kama qala taala wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula kisha akasema wa mujarradu takallum bishahadatayn ama kitendo cha mtu kuzungumza na kutamka shahada mbili la yujibu alintiqalu au intiqalu linsani hapa wajibishi kuhama mtu mwanadamu ani dhulmi wal jahli ila al kutoka kwenye dhul na jahl kwenda kwenye uadilifu sababu uadilifu ni sifa ya ziada mpaka itufikie sisi kwamba fulani ni adil fulani ni sunni salaf walidhalika al-allama al-sheikh Abdul Muhsin al-Abadi aliuliza swala hili akasema la aslu fil muslim huwa al-jahala asli kwa muislamu ni kutokujua kwa sababu kujua ni sifa za, sifa zaida bila shaka hapana shaka katika hilo hatta turafa al-adala mpaka ijulikane uadilifu kutoka kwake au lijarh au jarh kutoka kwake kwa hiyo maana yake maana yake nini ikiwa hali asli ni hivyo inatakana sisi tuulizie watu fulani ni dai ni mwalimu Eh, wa dawa hii amekuja kwa ajili ya kufundisha tuulize hali yake amesoma wapi ni sunni ni salafi ana karidi msingi ya dawa salafi au la lazima tuulizie hali hiyo ama kutaka kuyapindisha maneno haya kwa lengo la kwamba hawa wamefanya ghuluu ya wamefika mahala mpaka wamuulizie mtu sinasema ndivyo ndivyo uislamu ulivyo na haya maneno ya ulama kwa hiyo Sheikh Abdul Muslim anasema al-aslu bil muslim huwa al-jahala bila shaka hata yuraf aladal mpaka ijulikane uadilifu kwake au aljarh au jarh kutoka kwake sasa tafahamu hivi bila kuuliza bila kufuatilia hali yake ala asru anna an-nasa ghayra ma'rufin na akasema asli kwa watu ni hawajulikani Sheikh Al-Usi anasema hivi kama lazima tuulize hali za watu dai huwa hali yake ni ipi aha ndio maana maulama kina Imam Ahmad anasema undhuru ila man yanzil kina Musa bin ukba walipokuwa wakifika Baghdad Alimamu Ahmad alikuwa akisema watizameni wanaingia wapi wanafika kwa kina nani wanaenda kufanya dawa kwa kina nani hivyo ndivyo ilivyo Sufyan Thawri alipokwenda Basra alikuwa anauliza hali Arabi bin Sabi ipi hali yake ma madhhabu ni ipi madhhabu yake qalu sunni ma madhhabu ya sunna madhhabu yake hayakuwa isipokuwa ya sunna wakasema akauliza anasubiana na kina nani akaambia ma qadar kwa hivyo lazima salafi sunni aulize hali ya dai fulani ikoje na ndiyo asili ya dawa yetu sisi lakini kuyavunja haya kwa malengo ya kwamba eti hawa wamevuka mipaka na wasiulizie watu wasibidishwe watu hili ni jambo ambalo la yumkin haliwezekani misingi na maneno ya ulama yana yabatilisha maneno haya kwa hiyo Sheikh Abdul Musin anasema al-aslu anna nasa ghayr ma'rufin hata yati man yuthbitu adalatahu mpaka aje atakayethibitisha uadilifu wake tuulizie au yuthbita jarha au athibitisha jarhi yake hiyo ndio asli ya waislamu asli ya uislamu ni uislamu الشيخ عبد الله البخاري anasema wala yani hadha annahu mubtadi wala haina maana tunaposema asli kwa muislamu ni muislamu si sunni haina maana kwamba au si salafi haina maana kwamba sisi tumembidisha au ni mtu wa bid'a haina maana hiyo akaeleza kwamba lakini inapotokea ametajwa mtu na wasi wa salafia tunahitaji hilo kulifahamu na ndio maana maulamaa walimkosoa ibn Hibban kwa sababu ibn Hibban mara nyingi anawasahihisha majhuli wasiojulikana kwa sababu kaida yake yeye asli kwa watu ni uadilifu ibn Hibban ameingia kwenye makosa katika vitabu vyake liannahu yeye kwa sababu yeye anawaadilisha na anakubali riwayati za majuhulini ikawa yeye ni muntakad katika upande huu kwa sababu kaida na asli kwake watu ni uadilifu ikawa ni sababu kuingia kwenye makosa watazame kutubu za al-ahadith zilizotaja masala haya alimamu imam al-Barbahari rahimahullah anasema la naqulu fulana ala sunnah hatta tajtamia fihi khisalu sunnah sisi hatuwezi kusema fulani ni sunni salafi mpaka tuone yamekusanyika kwake majambo au mpaka tuone zimekusanyika kwake eh, sunna au ile mambo ya sunna imekusanyika kwake tukiona imekusanyika kwake tumuita sunni salafi kwa hiyo jambo atakana lifahamike na upande wa athar kwenye zile makala tumetaja athar tukataja athar ibn Abbas na ibn Sirin Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ametaja riwaya katika sahihi yake kwenye mukaddima wa sahihi yake riwaya ya kwamba Abu Shaib alikuwa anakwenda kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu fajala yuhadithuhu akawa anamsimulia anamsomea hadithi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fajala ibn abbas radhiyallahu anhu la ya'dhanu li hadithi lakini ikawa ibn abbas hasikilizi hadithi zake wala yanzuru ilayhi wala hamtizami faqala ibn abbas Bushairi akasema ewe ibn Abbas mali la araka tasma'u li hadithi kwa nini mimi nakuona hausikilizi hadithi zangu yani kwa nini sikuoni ukisikiliza hadithi zangu na mimi nakuhadithia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wala tasma na wewe hausikilizi faqala ibn Abbas radhiyallahu anhu inna kunna marra idha sami'na rajulan yaqulu qala rasulullah sallama ibtadaratuhu absaruna wa asghayna ilayhi bi Ibn Abbas anamwambia sisi ilikuwa zamani hivyo pale tunapomsikia tu mtu asema kala Rasulullah sallam basi tufanya haraka kwa masikio yetu kumsikiliza masikio yetu yafanya haraka kumsikiliza lakini pia macho yetu pia mtizama haraka sana tutega masikio tumsikiliza lakini yasema falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul walipopanda watu fitani na mambo ya uongo ilipotokea zilipotokea fitani na uongo kupatikana na dhalalat sirna tukawa sisi lam naakhudh minan nas hatuchukui kwa watu hata yorafa au naarif hatuchukui kwa watu tu kila mtu akija tu akisema mimi ni shekhe ni dai akifundisha tuchukue tu aqala ah, rasulullah sallam qala fulan tuchukue haikuwa hivyo baada ya hapo haikuwa hivyo kwa sababu watu tayari zimeingia fitan na alkadhibu fihim uongo kwao na dhalalati kwa maana lazima sasa tutizame fulani hali yake ni ipi amekuja ni mwalimu tufahamu hali yake asli kwa maduati ni kutokuwa ya salafia yani mpaka sasa tuwaulizie hali zao ni salafi amesoma kwa masalafi na anafundisha manhaji salafi lidhalika ibn sirin rahimahullah ta'ala anasema kama ilivyothibiti katika sahih muslim lam yakunu yasaluna anil isnad walikuwa hawaulizi kuhusu isnadi ule mtiririko wa rijal almusila ila almatn hawaulizi fulani hali yake ni ipi fulani hali yake ni ipi fulani hali yake ni ipi walikuwa hawaulizi falamma waqa'atil fitna lakini zilipotokea fitna kulna sammu lana rijalakum tulisema tutajieni marijali wenu mashehe zenu walimu wenu fayundharu kwa hiyo inatizama in kana min ahli sunna ukhidha hadithuhum ikiwa ni katika watu wa sunna hadithi zao zinachukuliwa wa in kana min ahli bid'ah na ikiwa huyo aliyetajwa ni shekhe wake ni mwalimu na yeye pia amesoma kwake turika hadithuhu zinaachwa hadithi zake kwa hiyo ikawa ndio kaida wanakwenda nayo masalafi na maduati wala salafia ndio kaida wanakwenda nayo kwa hiyo lazima tuulize hali ya fulani ikoje huyu aliyekuja hapa ni dai hali yake ikoje ni salafi au si salafi amesoma wapi mashaikh zake na nani dawa yake ikoje basi imesomeni kwake au msisome kwake jambo liko hivi kwa hiyo haya ni maneno yanofungamana na utangulizi wa yale aliyoyafanyia yeye utangulizi kisha baada ya hapo akauliza maswali aliyoyaita maswali sita mekundu lakini nahnu ajmalnaha tumeyafanya kwa ijmal maswali yake yanarudi sehemu kuu mbili basi swali la kwanza ni kuhusiana na hali ya Abu Muawiya kwamba je Abu Muawiya ni hizbi au ni salafi uko wapi yaani, uhizbi wake ni upi swali kama hayo ndio ambayo amekusudia kuyauliza kwa hiyo maneno yote haya anayatangulizia utangulizi kuja kufika kwenye mahala kwamba ataka kufanyia difaa ya Abu Muawiya yeye na hao wengine ambao nimewataja hapa kwa hiyo swali la kwanza litakuwa ni hili